Pirmoji Samuelio knyga, 26 skyrius. Zifiečiai atėję į Gibėją pranešė Sauliui, kad Dovidas slapstusi Hachilos kalvoje prie Ješimono. Saulius su trimis tūkstančiais Izraelio rinktinių vyrų ėjo į Zifo dykumą ieškoti Dovido, Jis pasistatė stovyklą Hachilos kalvoje prie Ješimono. Dovidas buvo dikumoje ir matė, kad Saulis ėjo į dykumą jo ieškoti. Tada Dovidas išsiuntė žvalgus ir sužinojo, kad Saulis tikrai atėjo. Dovidas atėjo į tą vietą, kurioje Saulis buvo pasistatęs stovyklą Dovidas matė vietą, kur atsigulė Saulius ir Nero sūnus Abneras, jo kariuomenės vadas. Sauliaus palapinė buvo stovyklos viduryje, o kariai miegojo aplinkui. Dovidas tarė Hetitui Ahimelechui ir Cerujos sūnui Abišajai, Joabo broliui, kas eis su manimi į Sauliaus stovyklą Abišajas atsakė, aš eisiu. Dovidas ir Abišajas naktį nuėję tarp žmonių rado palapinėje miegantį Saulių, o jo jėtis buvo įsmeigta į žemę galvų galyje. Abneras ir kariai gulėjo aplink jį. Abišajas tarė Dovidui, Dievas šiandien atidavė tavo priešą į tavo rankas. Leisk man jį vienu smūgiu prismeigti jėtimi prie žemės. Dovidas atsakė Abišajui, nežudyk jo. Kas pakeltų ranką prieš viešpaties pateptąjį ir liktų nekaltas? Kaip viešpats gyvas, viešpats jį ištiks arba ateis jo diena mirti, arba jis žus kare. Apsaugok viešpatyje, kad pakelčiau savo ranką prieš viešpaties pateptą jį. Dabar imk jo galvų galyje įsmigtą jėtį bei vandens asotį ir eikime. Dovidas paėmė jėtį ir vandens asotį nuo Sauliaus galvų galio ir jie išėjo. Niekas nematė, nežinojo ir nepabudo. Jie visi miegojo, nes viešpats siuntė jiems gilų miegą. Dovidas perėjo į kitą pusę ir atsistojo kalno viršūnėje iš tolo, kad tarp jų būtų didelis atstumas. Jis šaukė žmonėms bei Nero sūnui Abnerui. Argi neatsiliepsi, Abnerai, Abneras atsiliepė, kas tu esi, kad šauki karaliui? Dovidas atsakė Abnerui, tu esi galingas vyras. Kas tau lygus Izraelyje? Kodėl nesaugojai karaliaus, savo valdovo? Vienas žmogus buvo atėjęs karaliaus, tavo valdovo, nužudyti. Negerai padarėte, kaip viešpats gyvas, jūs verti mirties, nes jūs nesaugojate savo valdovo, viešpaties pateptojo. Kur dingo karaliaus jėtis ir vandens asotis, kurie buvo jo galvų galyje. Saulius, atpažinęs Dovido balsą, tarė, ar tai tavo balsas, Dovidai, mano sūnau? Dovidas atsakė, Taip, mano valdove karaliau. Kodėl mano valdove persikioji savo tarną? Ką aš padariau? Kuo nusikaltau? Mano valdove, karaliau, prašau, išklausyk savo tarną. Jei viešpats tave sukurste prieš mane, te priima jis auką. O jei žmonės, tegul jie būna prakeikti viešpatės akivaizdoje nes jie išvarė mane, kad neturėčiau dalies viešpatyje, sakydami, eik ir tarnauk svetimiems devams. Te nebūna pralietas mano kraujas ant žemės viešpaties akivaizdoje, nes Izraelio karalius išėjo ieškoti blusos, kaip žmogus, kuris medžioja kurapką kalnuose. Saulius atsakė, aš nusidėjau, sugrįžk, mano sunau, Dovidai, aš tau nieko blogo nedarysiu, nes mano siela buvo brangi tavo akise šiandien. Aš kvailai elgiausi ir labai klydau. Dovidas atsakė, štai tavo jėtis, karaliau, tegul vienas iš tavo jaunuolių ateina ir ją paima. Viešpats atlygins kiekvienam už jo teisumą ir ištikimybę. Viešpats buvo atidavęs tave šiandien į mano rankas, bet aš nepakėliau rankos prieš viešpaties pateptą jį. Ir štai, kaip šiandien buvo vertinga tavo gyvybė mano akise, taip vertinga tegul būna ir mano gyvybė viešpaties akise tegul jis išlaisvina mane iš visų bėdų. Saulius atsakė Dovidui, būk palaimintas, mano sūnau, Dovidai, tu daug padarysi ir pasieksi. Po to Dovidas nuėjo savo keliu, o Saulius sugrįžo į savo vietą.